50 languages. 53 viiskümmend s m v kolm 53ร้านค้า kauplused kauplused เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา me otsime spordipoodi me otsimme spordipoodi เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ me otsimme lihunikuäri me otsimme lihunikuäri เรากำลังมองหาร้านขายยา me otsimme apteekki me otsimme apteekki เราต้องการซื้อลูกฟุตบอล me soovime nimelt jalgpalli osta , me soovime nimelt jalgpalli osta , เราต้องการซื้อซาลามี่ me soovime nimelt salamit osta , me soovime nimelt salamit osta , เราต้องการซื้อยา me soovime nimelt ravimeid osta , me soovime nimelt ravimeid osta , เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล Me otsimme spordipoodi, et jalgpalli osta. Me otsimme spordipoodi, et jalgpalli osta. เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามี่ Me otsimme lihunikuäri, et salamit osta. Me otsimme lihunikuäri, et salamit osta. เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยาเมื่อทีเมอปเตกีตรวิเมดอสตาเมื่อทีเมอปเตกีตรวิเมดอสตาดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับมาอซินยูเวลีรีมาอซินยูเวลีรีดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพมาอซินฟอตโตโปดี ma otsin fotopoodi ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวาน ma otsin kondiitrit ma otsin kondiitrit อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน mul on nimelt plaanis sõrmus osta mul on nimelt plaanis sõrmus osta อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ mul on nimelt plaanis film osta. mul on nimelt plaanis film osta. อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก mul on nimelt plaanis tort osta. mul on nimelt plaanis tort osta. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวน ma otsin juveliiri, et sõrmust osta. ma otsin juveliiri, et sõrmust osta. ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม Ma otsin fotopoodi, et filmi osta. Ma otsin fotopoodi, et filmi osta. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก Ma otsin kondiitrit, et torti osta. Ma otsin kondiitrit, et torti osta.